Radio Calimera. Para ti, para ti e para mí. E para mí. Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Así cando as plantas nacen Numes das flores nasín Nun alborada mai niña Nun alborada de abril Por eso me chaman rosa Mais a do triste sorrir Con espiñas para todos Sin ninguna para ti Rexurdimente Rexurdimente Rexurdimente Follas novas Rexurdimente Pondal, Rexurdimente Des que te quixen ingrato Todo acabou para mí eras ti para min todo Miña gloria no vivir De que pois pues, te queixas Mauro De que pois pues, te queixas ti Mira, mira, mira Cando sabes que morrera Por te contemplar feliz Música así Con ese pedir todo lo que no sei que quer de mí Pois diche canto dar o pudero Avariciosa de ti O meu corazón mando pra o abrir Nin eu teño máis que darche nin ti que pedir Axudimente Axudimente Axudimente Axudimente Sciulimente. Así cando as plantas nacen No mes das flores nací Nunha alborada mai niña unha alborada de abril Por eso me chama rosa Mais a do triste sorrir Con espiñas para todos Sin ninguna para ti Rexurdimentes Rexurdimentes Rexurdimente Follas novas Rexurdimente Rexurdimente xurdimente Des que te quixen ingrato Todo acabou para mí eras ti para min todo Miña gloria do vivir De que pois te quixas Mauro De que pois te quixas de Mira, mira, sabes que morrera Por te contemplar feliz orgulhosa de ti O meu corazón mando pra o abrir Nin eu teño máis que darche nin ti que pedir Resurgimente. Resurgimente, como cantaban las grandes de vacas. E con ellas desechamos un mo bon día y e comenzamos o sapoconchos, Conchos o matutino da radio Calimera, un programa donde imos con a por las ondas, a por las rúas, a también. pola ternura e hoxe estaremos na Praza do Obradoiro co as pensionistas e as reivindicaciones de un sistema público de pensións de calidade e sen precariedade e por iso é necesario que todas salgamos ás rúas pero dito que la loita non esté separada de abeleza e de a ternura do cotidian Ahí ven un mayo de flores cubiertos Pusieronse a porta cantando mis nenos Os puchos furados para mí extendieron. Pedironme crocas dos meus castiñeiros Pasai rapaciños calados e quedos Que o que polo de hoxe que darvos non teño Eu son bolo prove do povo galego Para min non hai maior Para min sempre inverno Cando me atopare de donos liberto E o pan non mo quiten Trabucos e préstemos Que como os de abade florezan meus seios Chegando habrá entonces o maio que eu quero Queredes castañas dos meus castiñeiros Cantademe un maio sen bruxas nin demos Un maio sen cegas, usuras nin preitos Nin foros nin cregos Estamos aquí en la Plaza del Obradoiro con Manuela, ella es portavoz de la plataforma de pensionistas de Compostela. Y nada, un poco empezamos el año como, bueno, eh, se, se reúnen cada primer lunes de mes para un poco manifestar y expresar eh, sus demandas, en eh, la situación que se vive en el movimiento pensionista, ¿no? Sí, eh, levamos cuatro o en febrero fará cuatro años que estamos en la rúa, en esta plaza, e sempre en defensa dun sistema público, dun sistemas de pensións suficientes e, de, e un sistema solidario. E a loita empezou por protestar contra o que era o máximo que se podía subir a pensión, que era o 0,25, que nos o bautizamos como de Fátima Báñez, porque estaba na reforma do 2013. Eso, digamos, foi a nosa primeira movilización e o noso objetivo E a verdad que hai que reconocer que, aínda que costou traballo, eso consi Consigue eso, que esa, esa, ese indi indicador de 0,25 no esté e que se volvan a ligar a eh, el índice del coste de la vida. O problema que hai é que mm, tanto o Pacto de Toledo, que é onde se acordou, como a Comisión de, de, de, da Mesa de Diálogo Social, sempre facían a referencia ao IPC real. E o IPC real, que aínda que todos sabemos o que quere dicir, realmente estadísticamente non existe. Entón, hubo, tuveron que definilo e concretalo para poder aplicalo. No ano 2021 habían apl aplicado el IPC interanual acumulado e eso significaba que había unha pequena suba a comezo do ano e ao final de ano, co desfase de inflación, hai, había unha paguilla, que é o que vamos a cobrar ahora como última porque ao, ao cambiar o IPC cambia esa modalidade. O novo IPC fixa porcentaxe e ese porcentaxe para 2022 é de 2,5%. E é o valor medio da taxa de variación dos IPCs de 12 meses antes de decembro de 2021 para este caso, é dicir, desde novembro de 2020 hasta decembro de 2021 la taxa de variación de eses de mes, 12 meses da, do IPC é o que nos aplica. Toda media, todos sabemos que calquer índice media é máis baixo que un índice absoluto pero é o que acordaron e é o que está na reforma. Ese indicador, que é o primeiro que nos van a aplicar, ten, digamos, a mala sorte de que se aplica nun ano en que a inflación se disparatou, como se disparatou en 2021, por motivos que ten que meter man o goberno nós non podemos facer nada, que se xube a electricidade, que se xuben os combustibles. Despois, polo efecto, moitos bens e servicios que están no cesto da compra, a valoración que se fai nunha primeira lectura, e pero como perdemos poder adquisitivo. Nos van a subir 2,5, e a vida hasta novembro sube 3,5%. Vale, entón, queremos ser un pouco prudentes neste tema porque, en principio, moi fácil falar sin que mentras non se fan números. Feitos os números pasa isto. O, ano, o descalabro desta inflación tamén é anormal, entón habrá que pensar que non vai ser sempre así. Ahora, tamén é certo, si se comproba que este IPC medio, por, ainda que non sean nestas circunstancias, non vai cubrir a promesa que temos do goberno de cubrir para que non perdamos poder adquisitivo, teremos que volver a reivindicalo como reivindicamos o 0,25. De aí que facemos máis unha chamada a prudencia de decir, bueno, sempre temos tempo de, de protestar por ese tema. E a nosa batalla no 2022 se vai centrar fundamentalmente en tres cousas. Unha é que a pensión mínima chegue ao salario mínimo interprofesional como acabo de decir na intervención, máis de 6 millóns de pensionistas cobran pensións inferiores ao salario mínimo, é dicir, inferiores a 965 euros. Por lo tanto, temos que conseguir que se igualen. Esa é unha reivindicación que temos desde o principio e que cada vez está máis cerca. É certo que con esa enmienda que introdujeron os catro partidos que citei, xa se implica ao goberno a que revise ao sistema de determinación das pensións mínimas. Entón, creemos, ou queremos creer, que será algo que logremos no 2022, que non haxa ningún pensionista que vaya a cobrar menos que o salario mínimo interprofesional. A outra é que se blinden as pensións na Constitución. Non é o mismo que haya unha Constitución que garantice unhas pensións mínimas como un dereito a, un texto ambiguo y genérico de, que hay actualmente, que es que se trate de garantizar bueno, una, vida que eso al final pues no queda. sí, una, consolidación, digamos, que sea una consolidación en en palabras que después a no aumento... filosofía, filosofía está muy bien, pues, pues hay que concretar Entonces vamos a luchar que eso se concrete. Y la otra batalla, que es la central en este momento, es que non se privaticen as pensións que a batalla que Europa está dando moi a fondo eh, están moi interesados Europa, os bancos, os intermediarios financieros en que a pensión pública baixe o máis posible haya que completala con unha pensión privada, eles chaman complementaria, e que eso se vaya xerando como unha especie de bolsa ao longo da vida do traballador. O problema que temos, que creemos, é, primeiro, se desvirtúa a filosofía del sistema público. Non van a ser pensións públicas a totalidade que se cobre. E segundo, vai a crear discriminación. Non todos os traballadores van poder aportar en sus plans de pensións privados unhas cantidades como para garantizar pensións dignas. Daí que a nosa batalla este ano vaya a centrarse neses puntos. E por isto é por lo que nos parece moi importante, non é que nós non queramos estar aquí, que estamos e estamos por solidaridade e por convencimiento e porque creemos que é de justicia, pero creemos que deberíanse incorporar eh, xente que se acaba de xubilar, xente que ten próxima a xubilación, porque as medidas que se van a adaptar, adoptar en 2022 vai perjudicales a eles fundamentalmente, porque son as que se van a aplicar nas futuras jubilacións. E temos que reconocer que a pesar da boa intención que nos guía e de que levamos 4 anos non o conseguimos. Non é fácil atraer xente, a xente despois do Covid xa quedou como moi desconectada, moi desanimada e costa traballo manter un pouco este interés, este entusiasmo, que é importante, porque se non nos ven, claro. xa se acaba, como todas as noites. Sí, sí, Unha sí. vez que non se dá la lata, a cousa se ralentiza e ao final non queda nada. Así que hacemos esa chamada a, todo, a todos os que queran acompañarnos os primeiros luns de mes na Plaza do Guadalupe. ao algo de isos 4 anos, pero tamén do, do longo, é dicir, de, eh, vimos, eh, estamos vivendo, pensamos nos, eh, un ataque, unha desmantelización do sistema público en xeral, non? Xeral, sí. É unha filosofía que está de fondo. O neoliberalismo é o que está intentando levar a cabo e as medidas cada vez son máis descaradas, digamos, cada vez está todo máis claro E claro, se a eso le, no le oponemos frente e só hai desencanto e desánimo, pois van a, van a poder facelo. E efectivamente é unha un des, unha filosofía de desmontar todo o público. E nós seguimos pensando que o público é o que ten futuro e o público, sobre todo, é o que garantiza a igualdade nas prestacións. tanto sea la sanidad, no ensino como las pensiones. Claro, porque estamos viendo ¿no? a, mucha gente eh, mayor, pero también no, no como como está sometida a, a un sistema en el sentido de que de que tiene precariedad en el tema de la energía, en el tema alimentario, eh, gente que, que no puede comer o que no puede eh, calentarse en invierno. Eso es real. Sí, sí, eso es real y de ahí que, bueno, de alguna manera haya cada vez máis comedores públicos abertos, xa a situación se está deteriorando moito a pesar de todo o que din. Pero faría falta que a xente tomara conciencia de que se non o cambiamos nós non o cambia ninguén e que unha vez que este consolidado en lei como lo de ahora, pois pues bueno, pois pues a lo mellor se equivocan ¿no? con el IPC medio, pero xa está na lei. Entonces, mmm, hai que moverse antes. Temos que moverse. a, a eso a animar a xente a que claro, o, hai que ser de... conscientes de que ese é o interés o que pretenden e que isto vai crear moitísima discriminación nas pensións futuras e que o que non teña diñeiro suficiente para cubrir a, a, a mínima mínima que lleva a, a tocar pública, pois pues, vai a estar todavía máis desamparado. E nos, na medida do posible, tampouco é que queramos que isto é la panacea universal, pero na medida que do posible queremos axudar a que non o fagan. O que o, fa, o que o fagan o menos agresivo posible. É saber un pouco, ¿no? facer ese chamamento de que de que costa, pero que entre todas eh, se se pode. Si sí, se pode, si o intentamos, si claro. nos unimos, se pode. Pois moita moitas gracias, Manuela, no, eh, moitas gracias estamos aí. Os sapoconchos criu. Calimera rompendo a incomunicación. Un otro jeito de información. favorite plate, and it pleased the Lord that you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the powerful king composing. Hallelujah. was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she did. Unha canción de Carlos Monfort. Para elas, para as raparigas, para ti recén chegada ao mundo, para as despertas, para as que ollan o mundo querendo ver, para as presas, para as que non son donas do seu corpo, para as maltratadas, para as que están longe das persoas amadas, para as que están preto, para as que son explotadas, para que berren libremente, para que berremos, para que bailen, para que sonrían, para que soñen, para que loiten, Para ti y para mí. Para Lucía. Para Marga. Para Ángel. Para Cesárea. Eva, Lirina, Marta, Marta Belén, Dori, Arancha. Radio Calimera. Radio Calimera. Calimera. Radio Calimera. Justo ahora. si vienes a la tierra. Querido visitante del espacio, si vienes a la Tierra, esto es lo que tienes que saber. Nos puedes encontrar cerca de un sol grande y una luna pequeñita. Oh, y, y de unos cuantos planetas más. El nuestro, es el de color verde y azul. Las partes verdes y marrones son tierra y lo azul es agua. Las personas viven en la tierra, en ciudades grandes y pequeñas, y en aldeas o en medio de la nada. Vivimos en todo tipo de casas, en todo tipo de familias. Hay más de 7 mil millones de personas en la Tierra, cada una con su cuerpo, pero cada cuerpo es distinto. <laughs> Excepto unos amigos míos que son gemelos y parecen iguales aunque Mustafa tiene un lunar. Dentro de la cabeza, normalmente estamos pensando. Los pensamientos no se ven, pero a veces se nos nota en la cara lo que sentimos. Aunque no nos apetezca, cada día nos tenemos que vestir. Nos ponemos ropa distinta dependiendo de lo que hagamos y de dónde vivamos y de si hace frío o calor. Hay muchísimos climas distintos en el mundo. A veces hace bueno y a veces malo. Vivamos donde vivamos, necesitamos ir a otros sitios. Uy, hay muchas maneras de llegar. Yo soy un niño y los niños tienen que ir a la escuela para aprender y para saber qué hacer cuando sean mayores. Los mayores hacen muchísimas cosas para que el mundo funcione. Pero cuando no estamos en el trabajo, ni en la escuela, ni enfermos, ni durmiendo, hacemos lo que queremos. Hagamos lo que hagamos, necesitamos comer cuando tenemos hambre. Unos tenemos más comida que otros, pero todos necesitamos agua y comida para sobrevivir. El agua nos viene de la lluvia y luego corre por los arroyos y ríos para terminar en el mar. El agua del mar no se bebe porque está muy salada. El mar parece vacío pero en realidad está lleno. Los peces nadan, pero no caminan. Muchos animales caminan, nadan, corren o saltan, pero no vuelan. Muchos pájaros andan, caminan y vuelan. Así que, si me dieran a elegir, preferiría ser pájaro. Los pájaros cantan. Y las ballenas también. Oh, y las personas. Las personas hacen todo tipo de música, por separado o todas juntas. Algunos de nosotros somos sordos y hablamos con las manos y la cara. Otros somos ciegos y leemos con los dedos. Si somos ciegos, imaginamos los colores como formas y sonidos. Estos son los colores que hacen falta para pintar todo el mundo. Guisante, puré, turrón, cera de los oídos. No olvides. Leche en el bigote. Sueños que se hacen realidad. Más oscuro como el vino. Buenas noches. Tostada quemada. Tarta de cumpleaños. Unas cosas son parte de la naturaleza otras están hechas por las personas. Unas cosas son grandes y otras pequeñas. Algunas cosas son invisibles. Gravedad, fantasmas, capa de invisibilidad, gérmenes, ondas sonoras, electricidad, el olor del pollo asado, de los calcetines sucios, del mazapán y de la lana mojada. Puedes enfermar por causa de ciertos gérmenes, o por comerte una seta venenosa, o por respirar humo, o por el escupitajo de un loris perezoso. A veces nos hacemos daño por accidente. A veces nos hacemos daño unos a otros. ¡Mamá! ¡Mamá! Es mejor cuando nos ayudamos. Los bebés no saben hacer casi nada. A los niños hay muchas cosas que se les dan bien. Los adultos pueden hacer casi de todo hasta que son muy, muy viejos. Pero para entonces los bebés han crecido y les pueden ayudar. A los viejos se les da muy bien contar historias de cuando eran jóvenes. Los niños son mejores inventando historias que no han pasado todavía. Hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos dónde estábamos antes de nacer, ni a dónde iremos cuando muramos pero en este preciso instante estamos aquí juntos, en este bonito planeta. Si vienes a la Tierra, te puedes quedar en mi habitación. <laughs> Con cariño, Queen. sapoconchos. Os sapoconchos, Os sapoconchos, conchos. Os sapoconchos. Os cachupondo. <laughs> Seguimos aquí, os sapoconchos, o matutino de Radio Calimera. Eh, Hoy eh, queremos falar de una presentación que, va a tener lugar este xoves 13 de enero a las 8 la tarde en la librería Pedreira eh, se presenta un libro que se, con el título de A trampa la la cocaína. Eh, el autor es Salvador Soutullo. esas cosas técnicas ya no, no, nos fallan, eh, ya nos está escoitando. Así que, antes que nada, buenos días, Salvador. Buenos días. Ainda que nada, agradecerte o, o teu tiempo de, de, poder estar hoy aquí compartiendo eh, poder falar de literatura, de, de o libro e de otras cosas que, seguro que, van a van a acabar eixindo en esta en esta conversación. Un poco, bueno, eh, de, decir que, que escribes, bueno, pues en el Correo Galego, e también has escrito otros libros que eran más, más que no eran eh, ficción, este digamos que é a primeira obra do, do ficción, si non tenemos ma, ma, malentendido, pero de dunha ficción eh, moi real, non? Sí, bueno, teño outro libro de ficción Ajá. que se titula República Galega, que está fora dos circuitos non xa se agotou, eh, ese se publicou en 1999 ese a trampa da cocaína eh, sí que ten razón en que, en que é unha ficción pero que toca moito a realidade porque o protagonista da, da obra é un rapaz con estudios universitarios que pretende casarse, fundar unha familia e non topa, non atopa de ninguna maneira a carreira acabada ningún posto de traballo. Entonces o rapaz acude ao INEM, acude a todos os sitios posibles e ao final bueno, despois dunha temporada o un compañeiro del da universidade eh, dille que ele está transportando paquete de atún blanco que que ven a ser a cocaína. E lle ofrece a posibilidade de, de facer un viaje de esos, transportando cocaína a Vigo a Vigo, di que sí, o, o cae nunha trampa desas típicas que monta a Guardia Civil e os narcotraficantes cando lles interesa, é detido e o meten na cárcel. O salir da cárcel, o rapaz ten que emigrar para topar traballo, emigra a Cataluña, o sea que xa con eso estamos tratando o tema de non topar traballo, o tema do narcotráfico, agora xa pasamos a tratar o tema da emigración, unha vez xa na emigración, bueno, no, anteriormente a na emigración, decátanse, pois que aquí na Galiza eh, a Policía Autonómica son 500 efectivos, mientras que los Mossos de escuadra en Cataluña son 17.000. 7.000. Entonces, organizan unha asociación para que haxa unha, unha policía autonómica en Galicia dependente da Xunta e non do Estado Español fan unha campaña e bueno, a cuestión é que o libro remata con que sí que se, que se, se fai unha policía autonómica galega con 10.000 efectivos e o rapaz que entrou na cárcel por unha trampa que lle meteron con un papel de cocaína oposita súa posición a Policía Galego e se mete en, en estupefacientes da Policía Galega. Bueno, o tema é que aquí o que veño a intentar transmitir é que a clase obreira a xuventude que formamos parte da clase obreira ten moitas dificultades para in, para integrarse na, na vida eh, social e mm. para poder estabilizar a súa vida e para poder topar un traballo. E a xente se ve obligada a facer cousas que de outra maneira non as farían, pero pola falta de postos de traballo e pola falta de salarios dignos. ...y eh, por todas estas cosas... se ven metidos en, situaciones...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 la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa aquí se queda la presa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. esa, ¿no? de, de esa cl clase obrera ¿no? que, que en estos momentos eh, cre creo que cre creemos que, que, es de, de, de las más atacadas por todo, ¿no? Por la situación, por las circunstancias, pero sentes o, o parece non que, que falta un ese sentimento do, do clase obrera, eh? eh hay hai como moita xente, sobre todo a xente máis nova que en que no se siente parte de, lo que realmente somos. No, claro, eso es cierto. Hay, hay gente no va eh, con carreras universitarias y tal, que tienen dificultades para, para sobrevivir, pero que realmente sí que es verdad, que no se sienten clase la Pero es que toda persona, por muchos estudios que tenga por mucho que tenía que necesita un salario para sobrevivir o para poder fundar a su familia o para poder sobrevivir en esas sociedades, esa persona forma parte de la clase obreira. Ainda que no no no digan diga que, el, que pertenece a clase obreira, pertenece. Pertenece porque a clase obreira es aquella gente que trabaja por conta eh, con un salario. con un salario, con un contrato, con un convenio, con todas as normas que existen na actualidade, non? Sí. Eso é clase obreira, aínda que un non queda reconocer que son clase obreira, se si o son, vou a ser exactamente igual, que o reconozca eu ou que non o reconozca vista. Sí, a verdade que, que sí. Tamén eh, queríamos un, un pouco eh, eh, preguntarte, ¿no? Eh, fa, fa, cuando falamos dun tema como como que a, afronta o libro, máis alá, ¿no? Do, do tema do, do traballo, decir, de, de, digamos, se si falamos do tema da droga, do tema da cocaína, falamos dun tema que que, que en Galicia, eh, sobre todo do, dos 80 e de, des 90, eh, fo, un tema aínda moita xente eh, Eh, morreu, ¿no? Eh, por, por, por, este tema, Emota eh, moita quedó quedou, para, para toda la vida, pero en este momento Es que... Eh, un tema que, que parece que no pero pero vimos estamos viviendo un, momento de, que a está buscando también las drogas ese esa válvula, no sé cómo decirlo, dos escape de, la situación. Sí, evidentemente as drogas eh, cando as cousas non funcionan ben na vida, na tua vida, as drogas son un, un escape, un escape para intentar vivir de outra maneira que, que ti pensas que, que é máis feliz, pero que a felicidade ca droga non se atopa. A felicidade se atopa pois tendo un traballo ou unha actividade económica que te satisfaga a ti mismo, que te guste, se conquista tendo amor, se conquista sendo amigo dos teus amigos, se conquista con cousas que non teñen nada que ver ca droga, pero sí que evidentemente hai xente que se escapa Él piensa que cada droga es más feliz, pero es un engaño que, se falla a sí misma. Este chove, esa presentación eh, eh, es a la librería Pereira a las 8, una presentación donde donde te acompaña además eh, un, un, amigo, ¿no? Que, que, es Suso Veiga, ¿no? Supongo que, que, es una presentación que, bueno, que, tendrás que tendrás ganas, ¿no? Sí, sí, sí. Además, al sitio a, a miña librería Pedreira sí. hai moitas zonas que a conozco, levome moi ben co, con eles, mm. e o sitio é un sitio que sempre me gusta facer unha presentación ali. Teño ganas de que chegue mañana y e a ver qué tal qué tal va ahí. Con Antón, eh, el Camuyer, con toda la familia de Bomeben. Queríamos un poco eh, preguntar, ¿no? Viendo, pues eso, que, que algunas que, que te, leímos un poco también o, te, te, leemos de, en, el, en el correo en el correo gallego, es decir, hace nada, hace un par de días publicas un artículo donde donde estabas falando do, tema de, de, peche de, de sucursales bancarias pero un poco eh, leyendo o artículo, eh, vemos también eh, un momento de situación en, donde a banca es un ejemplo muy claro, ¿no? Pero pero como hay una un retroceuso o, no sé cómo, pero no estamos viviendo así, no? De motos derechos de, asiente, pero de moitos derechos que pasa por, la parte pública, pero por ejemplo, en el, en el caso, no, de que tú falas de, de a banca, no? es decir parece que, que nos olvidamos o, o, o, no queremos lembrar que, que realmente a banca vive de, de, de o que o cidadán eh, o seu dinero e non, e non hai revés e parece que, que seamos nós o que tengamos que estar a servicio da banca Sí, mira unha cousa o tema da banca, para o meu parecer teria que ser pública e non privada, porque se a banca é privada pasa o que está pasando agora buscan o beneficio económico máis inmediato, pechan sucursales bancarias e demais. Pero que pasa? Que para que a banca fora pública, toda a banca fora pública, teríamos que expropiar a estas empresas e iso é unha cousa que non vai ser doado de facer. Pero o que sí que pode ser doado de facer es que creemos una banca pública, que creemos una banca pública que compita con la banca privada, porque vamos a ver, si yo voy a, una banca privada, eh, eh, no e non estou tontería, porque todos nos lembramos de Argentaria, que era, era pública, era pública. Eh, pero claro, si yo voy a una banca privada y me cobran la cantidad de comisiones que me cobraron a mí o mes de decembro por mantener una conta que son un pensionista estou eh, obligado a ter unha conta bancaria para cobrar, porque non me pagan máis que por unha a través dunha conta bancaria. Entonces, que hai unha banca pública que compite no mercado, o sea, que eso, eso hasta sería dentro do propio capitalismo. Unha banca pública que compite dentro do mercado ca privada e que di, no, pois pues mire usted, Se usted abre unha conta corrente na miña banca pública, eu non lle cobro comisión de mantenimiento. Pois mire usted, se usted traballa comigo banca pública, eu lle facilito a ah, unha hipoteca para cobrar para comprar unha vivenda dignamente e tal. Eso eso sí que non non é nada do outro mundo, hmm. porque claro, expropiar toda a banca, xa sabemos o que nos chama, non? Sí. Comunistas, non sei que, eh, estos quieren expropiar la banca, luego me quieren quitar las terras a mí, luego no sé qué, <laughs> se montan más películas. Pero no, ya no es preciso expropiar toda banca privada, simplemente es preciso crear una pública que compita en el mercado que privada, obligando ya a privada a, a facer cousas máis sociales. Volvemos un pouco ao mismo, ¿no? Vemos eh, eh, algunas da, da, da, das obras e tamén de, de algunos dos artículos que publicas, ¿no? É de aínda de a necesidade moitas de, de moita de, de moita memoria, de monta lembranza, de, de, de aprender de a historia porque parece que, que seguimos sen aprender en xeral, ¿no? porque falas tú ahora dunha, dunha banca pública que, que non, non é un invento, sino é algo que, que ha estado moi presente en, en, en, moitas, en moitas etapas, ¿no? é da, da, da historia, é dicir, Eh, eh pero tamén notamos iso, non? É dicir, é, é como o, eh, non no nos damos ou non queremos darnos moitas veces conta de, de, de a política disa de, de, de, de o medo e de, de non facer por pero que xuntas en xuntanza e, eh, el poder de, de o povo eh, eh, eh, pode ser impresionante. Sí, pero mira unha cousa, eu comento a amigos meus, mm. a veces, digo, vos eh, a, apareceu aquí como un torbellino, sí. o PP ten gobernado varias veces, a dereita está en unhas boas condicións electorais, pero que a xente que vota a dereita, somos son, obreros, porque eso eso de que a derecha somos ricos, no, a, a, derecha o, los dirigentes políticos de derecha defienden los intereses económicos de los ricos, pero los que votan a derecha son obreros, son parados, son gente humilde. Entonces, a unión que fala así do, do todo, evidentemente que es necesaria, pero de momento, de momento aquí en Galicia estamos viendo que, que a le va gobernando desde el principio la autonomía. Mm. Eh, excepción de gobierno tripartito el luego del bipartito. Eh, aparte de esos dos gobiernos, aparte de eso, pues estuvo aquí gobernando o señor Fraga y Dibarnes que criticaba a loita de clases cada cuarto de hora que, se podía falar, o señor Feijó, que amigo de un narcotraficante eh, que va con él en lancha con con señor do Dorado, y a gente que, que que vota a, esas personas, que permite que, que gobernen estas personas, a mayoría de, la gente que permite que estén en no poder, es que las obreras son parados, son labregos, son campesinos, marineros, etcétera, ¿no? O libro eh, llega e-, editado por, por, por eh, Hay ya casi más de, de décadas de, de formación de, de, de ¿no? desde Asociación para la Comunicación con cos Emigrantes Galegos eh, ti que eres un un galego nacido en Cataluña o, un catalán galego, non, non sei como, como definirlo, pero cale momento des, despois de, de, de, de dos décadas, eh, máis de dos décadas de, de, de, de a creación de, de ACEGA, cale momento de, de o independentismo, cale momento da emigración eh, galega, eh, co, como o vives ti? Sí, mira, é máis fácil que vote a un partido independentista en Cataluña un emigrante galego que, que o faga un emigrante andaluz, porque o emigrante andaluz non ten non ten idioma propio, non ten cultura propia, non ten esas, é, é máis fácil que o faga un emigrante galego. E o tema do independentismo en Cataluña eu eu milito nel desde os 16 anos e agora que estou aquí en Galicia pois milito no, no bloque nacionalista galego. Pero o o tema do independentismo empezou nos anos 80 a, a, a facerse máis grande con unha cousa que era o Movimento de Defensa da Terra, había un partido que era o PESAN, había unha organización armada que era a Terra Lleura, se vos acordades. Sí, sí. Bueno, em, empezou no, nos anos 80 a, a coller corpo, a coller forza, e resulta que os fillos de aqueles rapaces los años 80 también abrazaron un ideal independentista, a los amigos, a las familias y tal, Y se llegó a un punto en Cataluña en lo que podemos decir que la sociedad está partida por la mitad. A mitad la sociedad es independentista y a otra mitad no. Pero ya digo, es mucho más fácil ser independentista para un galego que para un andaluz. Eso referéndome a Cataluña. Referéndome aquí a Galicia, a la 17 Asamblea Nacional do Bloque que se fixo ahora poco pouco na Coruña, uh -huh. en el presente allí, e o que se puxo nos papeles oficiales é que o, o BNG aspiraba a unha república galega soberana. No, o BNG nesta Asamblea Nacional non se definiu como unha forza independentista galega. Se definiu como unha forza que, que aspira á creación dunha república galega soberana. E dixo Rubén Cela, que, era, que foi o que se encargou de defender esa postura, que esa república galega soberana viña porque todos conocemos no mundo repúblicas que non son soberanas. que son repúblicas bananeras, etcétera, etcétera. Entonces, OVNG defiende oficialmente una república galega soberana en Cataluña y en Euskadi falan de independentismo. No, no, no, no lleve yo grandes diferencias porque, bueno, eh, un independentismo es eh, es decir, marcho del Estado español e o da República Galega Soberana decir vou a crear unha cousa nova, non lle vexo máximas diferencias. Vexo que as dúas cousas son compatibles, pero bueno, que oficial o, nos papeles que saliron de, cada faceta Asamblea Nacional do Bloque se reclama unha república galega soberana. Esa é a terminoloxía escrita que está nos papeles. A verdade é que non, non queremos robarte moito máis tempo, non? É dicir, recordamos iso que este xoves ás 8 de, de a tarde a librería Pedreira eh, o barrio de, de San Pedro pues eh, é a presentación desta trampa da cocaína eh, vemos vemos a portada ¿no? eh, de, de, de Nantes Mortos que que escravos, ¿no? Eh eh, eh, eh, eh, recordamos un pouco en eh, yo eu sempre lembro moito a, a un humorista eh, eh, catalán andaluz que era era Pepe Rubianes, ¿no? Que que él sempre decía moitas veces a, a, ao final do, de, dos monólogos de, de que somos libres aunque a, ainda, o sea, ainda, ainda que nos foda, ¿no? Pues Pues eso, no? que, que todos conscientes de que somos libres y eh, que eso también tiene una posibilidad, pero también una responsabilidad, ¿no? Sí, somos libres si queremos serlo, porque para ser libre, para ser libre hay que querer serlo, hay que tener conciencia, el evitar que así sí que libre, eres libre, pero hay que tener conciencia para ser libre. Porque hay gente que no tiene conciencia, esa gente que hablábamos antes, que vota vos esos son pues Pois unos besos que sean muy libres esa gente. Solo una curiosidad. eh, eh, eh a presentación de, este libro, eh, tú continúas escribiendo en el Correo Galego, pero ¿tienes ahí otros proyectos en, mente o futuros o cómo o no? Bueno, teño en mente, sí, pero eso para saber que de dous años ou máis, non sei, xa eh, eh unha, un, unha recopilación de artículos. Nos recomendamos eh, eh, moito eh, eh, que, eh, que a xente que poda eh, eh, siga os artículos de, de O Correo Galego tamén porque no, nos vamos a confesar a realidade, nos, nos vimos de vi, vimos de, de, de fora e levamos realmente tres, tres meses viviendo aquí en, eh, en, la, en la Galicia. Eh, eh, por esto de la, casualidad, un compañero nos, nos compartió un libro que, bueno, que un libro tuyo también, que palabra palabra de patriotas, que a, a, nos, a, nos, personalmente no, nos sirvió nos sirvió moito para para bueno, para hacernos una una imagen ¿no? de un poco de... do, do tema de, de, de que se está vivindo e que se leva vivindo do, do, do, do nacionalismo. Así que tamén recomendamos a xente que se a, a tope a, a, palabra de, de patriotas. Con iso, eh, Salvador, si, a, bueno, agradecer novamente o, o que hayas estado hoxe aquí con, con nos e se tú queres engadir eh, calquer cosa, nos encantado de que o fagas. No, no, é eh, un placer que me chamarades, é un placer mañán estar La pedreira eh, nada más, nada máis. Muchas gracias. Nada, pues muchas gracias a ti, Una una aperta eh, que ven, eh, que sea un sea un 2022 cargado de de, loita y e e de, posibilidades, ¿no? De, que a esperanza no no a perdamos desde a loita, pero que no perdamos más la, esperanza. Muy bien, muchas gracias. Nada, gracias a ti, Una una aperta. Calimera rompendo a incomunicación. Un outro xeito de informar. Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. ver. ver. Radio Calimera. Alternativa. decir antes que pase la noche. No voy a esperar hasta que salga el sol. Porque la ilusión en tus ojos me está matando y no quiero aumentar la confusión. tarde, muy tarde para que puedas creerme otra vez. Quizás, ya no es quizás, ten seguro que es una oportunidad que no vendrá después. Siempre me emborracho antes de... con Rosalén, Kevin Johansen. Seguimos aquí, no sapo concho, son matutino da radio Calimera. Dámelo, dámelo alguna vez, os cantaban desde humor, desde otro punto de, perspectiva. Tanto Rosalén en esta versión que hacen ella, eh, Kevin Johansen, ¿no? de este tema de cantautora argentino. ven, e Ahora queremos en un momento eh, que desde la lengua portuguesa brasilera también hablar de que no pasa nada de, los medos las vulnerabilidades la fragilidad, del poder ser de construir o non desde iso, ¿no? De, aceptarnos tal como somos en todos los momentos. en non tenemos que ser ni superhéroes ni superheroínas. tenemos que ser nos y e en ese ser nos en osas en osus, también a vulnerabilidade ten ese seu posto. Bom, vamos hablar un um poco sobre vulnerabilidad. Eu tenho certeza que a palavra vulnerabilidade traz uma ideia na gente de que nem sempre é bom estar vulnerável e que talvez isso represente fraqueza para alguns. Mas eu queria falar uma coisa muito especial, que é o fato de que todos nós somos vulneráveis, querendo ou não. E que lutar contra isso só nos fere e fere também o nosso entorno porque deixa a gente estressado, mal-humorado e ansioso. Bom, eu tenho certeza que você se sente mal às vezes e se sente mal de estar mal. Eu queria te dizer que ser humano é passar por esses dois lados. E é por isso que eu falo muito sobre espiritualidade tóxica, às vezes nos dar aquela ideia de que é gratidão o tempo todo, tá tudo bem o tempo todo, felicidade o tempo todo, e não, não é bem assim. Nada é o tempo todo, porque as coisas são orgânicas, existem os processos, é tudo mutável. A gente está inerente à vida nesse aspecto da mudança constante. O tempo muda, as estações mudam, e por mais que elas sejam um pouco previsíveis, elas são sempre únicas, porque os dias eles se acumulam, então a gente também se acumula, a gente também acumula sentimentos e verdades não expressadas, enfim, fica tudo um turbulhão aqui dentro. Não tem como a gente querer passar despercebido por esse turbulhão. Não tem como a gente fingir que ele não existe, porque ele constitui nosso ser. E eu tenho uma amiga muito querida, a Astrodica, que é a Amanda, que ela sempre fala que processo é progresso. Essa frase já está na minha cabeça, no meu inconsciente, desde que eu era bem novinha também, porque a gente tem essa linearidade de avanço, né? A gente tende a pensar linear, pensando sempre nos avanços e nos progressos. De fato, o processo é progresso, e essa frase me tranquiliza muito quando eu estou nos meus processos mais dolorosos e mais in internos, assim ela me lembra que nem sempre andar para frente é andar reto e subir degrau. A gente tem que entender que o avanço ele é de acordo com a autenticidade do nosso processo individual. Então, entender que tudo isso faz parte dos nossos avanços autênticos torna mais leve o percurso. Então, o meu convite aqui hoje é para que você abrace a sua vulnerabilidade, abrace a sua sensibilidade e entenda que é isso que te diferencia na espécie humana, é isso que te torna um ser vivo, um ser humano, e tá tudo bem com ser vulnerável. mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre a cada mujer desaparecida, a cada muerta solita punto é que normalmente tendemos a cousificar as mulleres, non só os homes, toda a sociedade en xeral, e iso é unha fonte de violencia que moitas veces non temos en conta, é unha, é unha raíz desa violencia que existe. Ao chamar as mulleres putas en situacións totalmente, en contextos totalmente distintos, eh, a caseira é unha puta porque é moi desagradable, ou ti és unha puta porque ti veches varios no, noivos e demais, o que estamos facendo en realidade é convertir as mulleres en objetos sexuais. O asunto é que cando miramos a unha muller, ela non é únicamente un objeto sensual, sexual. Por debaixo desa apariencia que queremos darlle, hai outras cousas que poden sorprendernos. Cada muller é un mundo, como cada persoa é un mundo. Así que esa é a idea, deixar de deixar de simplemente cousificar as persoas e velas por un único rasgo que é algo tan simple como o seu xénero, empezar a velas por o que teñen dentro. Pues... Nunca chegarás a ser ninguén. Se me quiseras, farías no. Os homes somos así. Muller tiñas que ser. Levas a saia moi corta. Fago isto polo teu ben. Se me deixas, suicídome. Se estamos mal, é pola túa culpa. Non deixes que te consuma. para curar heridas no tiene piernas, para cruzar la vida no tiene ojos que le lean el alma ni tiene oídos, para abrazar palabras. No tiene pechos para quemar el aire, ni tiene ganas que otro cuerpo le baile. Si tobillos quiere ser ave, pero no encuentra nido. Y no quiere vivir. Y no quiere morir. Es mujer fronteras horizonte es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Es dos hemisferios, es lugar de maniobra. Es punto y seguido, pero aparte. Es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte. Es punto y aparte, pero sigue. Es la cuerda floja que se tensa en el declive. llevaba los años de la libertad. Caía la guerra con toda su fuerza, mientras mi madre cruzaba esta tierra. Antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin tregua y el piso gritara. Por las mil muertes, hermana, amiga y compañera, atravesando lejana frontera. Pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera. Plantar un mundo con miles de frutos, donde quepamos toda o ninguno. Mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin pasaporte, mujer del borde, mujer del norte, del sur mujer sin. Radio Calimera, a Radio Libre de Compostela. Sintonízate. Os sapoconchos. Apoconchos. Os sapoconchos. Os sapoconchos. Os sapoconchos. Con ese coro de voces de sapo Conchos continuamos aquí a Radio Calimera recordándote eso, que si quieres hacer radio puedes escribirnos a radiocalimera.gmail.com o pasarte por una de las asambleas de aquí de la Casa do Peixe en Curros Enríquez 28 eh, os lunes cada 15 días ahora eh, agora o próximo lunes no, pero el siguiente sí que pois iso, non? Eh, contar eh, que queres facer un programa ou que estás interesado en participar, eh, pois iso, ou facer alguna actividade tamén da casa do peixe, eh, pois iso que estamos abertos, non? Eh, fa, falábamos de vulnerabilidade, tamén eh, escoitábamos, non? Teste, la testemunha dende as escolas, desde, desde os institutos de a xente máis nova, como tamén traballan para cambiar esas mentalidades, non? Porque o isto é conseguir un, un mundo onde quepan todos os mundos, conseguir unha sociedade onde sea é amor verdadeiro, onde sea a cooperación, onde sea a, a, a sororidade e o que a, o, os una a todas es moi moi necesario, moi necesario tamén eh, escoitar desde as voces silenciadas, pero escoitar máis alá de o evidente, mirarnos aos ollos sempre que podamos, tocarnos, aínda que digan que non, pero desde o respeto, desde, desde eu, ti, nos, todas, ¿no? Desde ese ese todas que nos face máis máis unidas, é saber tamén que evidentemente as as caídas eh, son nos van marcando, ¿no? Pero, pero entre todas podemos, podemos eh, continuar poco a poco, respetando nuestros tempos eh, desde ese respeto construir, ¿no? Porque a veces falamos de Superman, de Lois, eh, de Clark, pero no sabemos todo lo que hay detrás de las historias. llevo a cenar, sabes tú volar. Cierra los ojos y ponte a soñar, Me sentí sorry. O feminismo é unha loita que di respeito a todas as persoas que precisan dele todas as persoas que sufren violencias patriarcais. E por patriarcais enténdese pois tamén o cis, hetero, branco, rico, e máis privilexios que eu nin sequera podo ter en conta polo feito de que ocupo moitos tamén. Neste momento se vio un pouco unha realidade, polo menos aquí na Galiza, bastante transexcluinte e bastante racista e bastante colonial e que esquecemos moitas veces eh, a importancia de desconstruirnos desa maneira. Falando a nivel xénero, por ser unha persoa non binaria, eu penso que é importante eh, que as identidades disidentes estean presentes activamente no feminismo, non só no 8M, sino ao largo de todo o ano. A maneira como queremos habitar os nosos corpos non ten que ser dentro de un estereótipo, podemos facer o que queramos con eles e ser verdadeiros dentro das nosas necesidades reais, é unha maneira de desconstruir os privilexios que son atribuídos aleatoriamente as persoas porque nacen con X características a las que se, as que se asigna un sexo ou xénero. Eu penso que esta desconstrucción o feminismo hai as mulleres cis e incluso pois, todos os homes a largo prazo só teñen a gañar con isto. Eu penso que ninguén sai a perder do feminismo. O feminismo está tendo máis visibilidade que antes, máis e máis, e iso é unha cousa boa. Claro que iso xenera eh, formas de feminismo que son máis mainstream. Sen embargo, eu penso que non se perde a parte reivindicativa polo feito de que hai xente que sigue facendo feminismo de forma crítica e sigue pensando e sigue cuestionando e deixa de ser pouco a pouco un feminismo branco, un feminismo ra racista, colonial, trans ou etc. para traballarse os seus problemas internos tamén. Hai persoas que traballan dos cuidados e normalmente son mulleres e moitas veces son mulleres migrantes. Estas persoas non se teñen en conta, moitas están no Estado español de forma irregular, e nin sequera son vistas como persoas traballadoras. E fora isto, hai todas as mulleres e persoas de identidades disidentes leídas como mulleres a maioría das veces, que fan traballos que non son tidos en conta tamén, e que son traballos de cuidados e que son traballos. Non son pagados, pero son traballos. Andan e corren persoas, pitan os coches nas ruas. Os avións rachan o ceo e os cans vean a lúa. Os nenos xogan berrando, miañan de balde as gatas. E os cárceres están cheos de inofensivos piratas O rumor vai en aumento e o caos nunca descansa Máquinas rompen cemento pero o silencio non marcha Porque só marcha o silencio se as linguas perden a calma Se as bocas cuspen o medo Se as negras sombras se espantan Se o corazón gaña mente O silencio marcha Xuntanse as partes de cinco extremos brota unha alma Eso é preciso coser as velas e non lavalas Eu xa non perdo tempo e o vento pode branquealas Thank you. Os patios perden as cores e a escola gañou fronteiras O mestre eterniza inopia e acataronse as bandeiras Hai catro ollos mirando por cada mil que van cegos puxan dos mesmos regos As mans habitan os petos e o estrepito faise ambiente Os cordos tragan os ventos e vocean os dementes Os espellos o devolven unha imaxe desgastada ruido na rúa pero silencio non marcha porque son marcha o silencio se se aviva la paz As notas gañan potencia e a dignidade se instala. Eso é preciso escoitar o sangue esencia fala Non queda moito tempo e o alento pode salvala Se o corazón gaña a mente O silencio marcha Xuntanse as partes de cinco extremos Brota unha alma eso é preciso coser as velas e non lavalas Eu xa non perdo tempo E o vento pode branquealas Radio Calimera Para ti e para min. Os Sapoconchos criu Pois iso, aquí continuamos aínda ya casi pechando a viaxe de hoxe por estos sapoconchos onde todas as criaturas tenen cabida. Escoitábamos a SES en no, no silencio non marcha antes escoitábamos, no, da testemunha de que o feminismo é esa forma de facer unha sociedade mellor para todas e para todes. E agora, marchámonos e decimos hasta cando querades, falando, escoitando, o que teñen que decir as feministas, a diversidades, é o poblo xitanon, é o poblo gitano, o poblo romaní, tantas veces pisado, calado, encima culpabilizado por decir que son elas as que no queren integrarse, tantas cousas, ¿no? Ese pobo que es moi máis antigo de, de, de todos eixos que dicen que, que levan aquí e que son a historia e que son la esencia e que son tantas cousas. Un pobo xitano en toda Europa e tamén en moitas eh, partes de, de o mundo onde é eh, marxanizado por porque quere ser diferente e, e, e defensa esa seua identidade. E goxe, escoitando, falan eles. Eh, para ellas, sobre todo falan elas, a gitanas, a diversidad gitana E con ellas, escoitándolas, intentando aprender e intentando deisar, de pisotear a, a os despedimos e a todas e a todes graciñas la escoita. Creo que al final no existe un feminismo si no es antirracista. Si una mujer se declara feminista, pero es capaz de oprimir a otra mujer por no ser blanca, sigue siendo el mismo sistema opresivo. A La gente gitana, la comunidad gitana, el pueblo gitano, tenemos algo que nos ha pesado muchísimo y que además hace que estemos en una situación como la que estamos, que ha habido mucho, mucho payo con el síndrome del Salvador Blanco. ¿no? El tema es que eso de fondo lo que, lo que tiene es una manipulación pura y dura, una condescendencia brutal y un paternalismo mm, terrorífico. No existimos y la realidad es que lo que se nos visibiliza no existe. Vivimos en un país que históricamente ha sido misógino y todo eso me lo ha construido el pueblo gitano, todo eso es, construcción del pueblo blanco. Me he sentido discriminada por mujer en la sociedad en general, pero el pueblo gitano realmente no el ser gitano en España y en Europa está considerado como un problema social. Nosotros no somos una minoría a reconocer, por lo tanto no tenemos un feminismo a reconocer porque e, e, es, es ostracismo puro y duro por parte de las académicas y por parte de, de los movimientos feministas payocentristas o centroeuropeos, como los quieras llamar. Nos falta de todo, nos falta que acabe el antigitanismo, que nos dejen crecer libremente sin pensar ya de base que somos malísimas personas solo por ser gitanos. Sin la resistencia y sin la supervivencia y sin la adaptación de las mujeres gitanas de la comunidad a, los distintos contextos de la sociedad por las que hemos pasado, no hubiese sido posible que el pueblo gitano siguiese existiendo. Mi abuela se, tenía que salir a trabajar cuando las mujeres blancas ni siquiera podían trabajar, si su marido no se lo permitía. Mm, ¿Sabes? Quisieras o no, es que tenías que sobrevivir. Peleaban por un sistema opresor, por mujeres, por gitanas, por pobres, Creo que no hay mayor feminismo que luchar contra todo. Cuando se quiera participar en esta, en esta línea política y de, de apoyo a, las comunidades racializadas y se haga desde la sociedad mayoritaria, ¿no? desde los payos y las payas, tengan presente que nunca se tienen que posicionar como las voces que hablan por los racializados y las racializadas, que nunca deben usurpar el discurso de que enterrar. Dice que enterrar. Gitana pero, ¿no? Siempre, gitana pero ha estudiado, gitana pero política, gitana pero. Yo jamás he podido alquilar una vivienda y llevo trabajando desde los 19 años. Hoy me preguntan que, que, por qué soy tan morena, ¿no? Pues soy gitana, por eso soy tan morena. Tú imagínate las mujeres que viven en el barrio de San Blas, aquí. Esa mochila que llevamos constantemente desde que nacemos hasta que morimos, no la lleva ninguna otra persona en España mi familia es una familia súper humilde, me da un poco de reparo mm, exponerlos a ellos también, ¿no? Que se presente alguien de la Gaceta o alguien de un periódico desde derecha y vaya al puesto de mi madre donde está vendiendo, hacerle preguntas mm, eh, maleducadas. Yo me acuerdo con no más de cinco años en una chabola donde la televisión funcionaba con el motor este de la gasolina, la camiseta del Madrid, las medias del Madrid hasta la rodilla y las botas. Cuando pierde el Madrid mi padre no cena y tampoco duerme con mi madre. <laughs> <laughs> duerme en el sofá. Menos mal que mi madre duerme en la cama, que él se va... Eh, ¿Autocastigo? Yo trabajo en el centro, trabajo en la Latina. Vivo en Villa de Valleca. Yo no tengo tiempo para nada. Yo no sé si el tiempo me come o yo como el tiempo. Yo no sé lo que hago, pero es lo único que hago bien, que duermo. Como estoy tan cansada, tan pues cansada, salgo de, ah, de la casa pues a las seis y media, eh, siete menos eh, cuarto y llego a la una, a las dos, sin parar, sin parar. La población gitana europea, la minoría cultural más antigua y numerosa del continente, con una población de 12 y 13 millones, sigue siendo objeto de racismo y odio. Y da igual que vivas en San Blas o que vivas en la Gran Vía, es que da igual, tienes que blindar esos derechos no solo para ti, sino para las futuras generaciones que vienen detrás. El feminismo gitano viene desde hace mucho y luchando mucho, lo que pasa es que estamos invisibilizadas. El tema, eh, os voy a advertir antes, para, que, para no herir sensibilidades, ¿vale? Yo voy a herir sensibilidades, pero os voy a advertir que voy a herir sensibilidades. Igual los que estáis aquí y las que estáis aquí no os lo merecéis, porque estáis aquí, pero puede que alguna se le revuelva un poquito eso que tiene ahí dentro, que no, se había, que no había pensado o que no se había revisado, y aquí salgan cosas que no os guste nada oír, pero las vais a oír porque este es mi objetivo. Gitanos Feministas nace porque estábamos cansadas. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico, hacer un, análisis de, lo que estaba pasando eh, con, los gitanos, con la población gitana, con el pueblo gitano. Y nos juntamos, nos encerramos durante ocho meses a analizar todas las políticas que se habían puesto en marcha en los últimos años de la Constitución hasta la actualidad en eh, momentos de gobierno de izquierdas y qué impacto habían tenido o qué eh, sí qué impacto habían tenido en la, en la población gitana en las mujeres en particular en el pueblo gitano en general y eh, estuvimos ocho meses eh, analizando eh, eh, qué había pasado con esos grandes salvadores políticos que se nombran rojos, izquierdas y muy anti todo a, lo largo de estos 40 años. Entonces, después de hacer el analizamos eso por un lado y analizamos la trayectoria y la historia de los movimientos onegeristas, ¿no? ¿Qué había pasado, qué ha pasado desde la Constitución hasta ahora con todas esas asociaciones gitanas y progitanas? Se diseña para una clase tipo de persona que ha pasado por la universidad, que es blanca, que tiene un nivel medio económico, que pertenece a un estrato social de la sociedad muy determinado, pero jamás, jamás, jamás en la historia jamás se ha diseñado absolutamente nada, nada que tenga un impacto real en la población gitana. Si, hablamos del pueblo negro, pasa exactamente lo mismo. Si hablamos del pueblo árabe, pasa exactamente lo mismo. Pero a nosotros hoy nos ocupa la causa gitana y tengo que hablaros de la causa gitana. No representamos absolutamente nada en los movimientos feministas, porque ni siquiera nos nombráis. Las feministas más feministas, las feministas más guays, las feministas más izquierdistas, las feministas más, más, más, más progres, a las gitanas nos hacéis porque ni nos nombráis. Ser gitana y ser feminista para las payas blancas es contradictorio dándonos clases magistrales de cómo tiene que ser una mujer feminista, de cómo se tiene que construir una mujer feminista, de qué es el feminismo, de qué libros tenemos que leer para ser feminista, de cómo me tengo que vestir para ser feminista, de cómo me tengo que poner el pelo para ser feminista. Hablamos hasta de la regla, pero no hablamos de las otras mujeres. No hablamos de las mujeres que llamáis de los márgenes, que es que encima hasta el término es despectivo, marginal y expulsivo. Cuando habléis de los feminismos de los márgenes, cuando habléis de los feminismos de las periferias, cuando habléis de los feminismos comunitarios, estáis utilizando términos negativos. Estáis expulsando del círculo de poder, del círculo de control, del círculo de empoderamiento a todas aquellas mujeres que no son como vosotras todas las leyes antigitanas, las pragmáticas, la persecución, el separarnos, las discriminaciones, el apartheid, porque hemos sufrido apartheid también nosotros. Todo eso se presenta o se menciona como algo puntual, una fecha anecdótica o algo que ha pasado de manera eh, sutil, pero que, que, era, que es algo, eso, pues anecdótico. Pues no, no es anecdótico con los gitanos se ha cometido todo tipo de atrocidades en este Estado, en este país. Y ha sido un proceso de colonización puro y duro. Paralelamente, esos hechos históricos han acontecido con el pueblo gitano, pero además con, con la misma estructura, exactamente con la misma estructura y con las mismas herramientas de exterminio, de asimilación, de integración, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se niega se niega. Hemos sido un pueblo colonizado, instrumentalizado, manejado, eh, desdibujado. Nos han arrancado las señas de identidad. Y encima tenemos que salir nosotras de esto. No es que los gitanos sois los que nos queréis integrar, los que no queréis trabajar, los que no queréis ir a la escuela, los que no queréis es que nos comportáis como el resto de las personas. Yo porque he roto un poco los moldes, bueno, yo he roto los moldes con todo. <laughs> Yo notaba que tenía otras inquietudes, otra forma de, ver la vida. Yo decía, uff, a mí me encantaría vivir sola, tener mi coche. Mi madre me decía, mm", porque yo le decía, mamá, es que soy diferente o me siento diferente. Y me decía ella, diferente, no especial. Mira qué gitana soy. Como mujer y gitana, me considero una mujer del siglo XXI. yo individualmente, reivindico el término marica, porque el término gay también es un estatus social, es una clase social, un poder adquisitivo, ¿no? Y desgraciadamente, o no sé si desgraciadamente, yo no formo parte de ese poder adquisitivo. Soy la invisible transmisora del fuego. Llevo en mi pecho el hierro y la fragua. Me llamo Noelia Heredia González, pero artísticamente en el mundo del flamenco me dicen Noelia La Negri. Me gusta todo tipo de, percusión, pero quien me robó el corazón desde niña fue el cajón flamenco, pero con el cajón está, no es que esté peor visto, pero hay menos mujeres artistas que se dedican a, ser percusionistas y gitanas menos. Primo. Qué bien hueles. Mm, mejor sabre, primico mío. <laughs> Soy Iñaki Vázquez, soy un gitano catalán que vive y trabaja en Madrid. Trabajo en una organización gitana y soy activista de muchas causas perdidas y otras ganadas, espero. El día 8 de abril es el día que murieron muchos, muchos, muchos gitanos. El pueblo gitano ha estado siempre muy perseguido y muy machacado. Nosotros llevamos 600 años en España, los gitanos, y nos dicen inmigrantes todavía. O un pueblo que ha estado condenado por más de 2.000 leyes antigitanas desde los Reyes Católicos hasta 1978, es un pueblo resistente hacer que las gitanas y los gitanos supuestamente seamos de una sola manera es una forma más de antigitanismo. Es muy importante que nosotros asumamos, y en ello estamos, nuestra propia diversidad como un valor. Porque una gitana trabaje fuera de la casa no va a dejar de ser gitana, porque un gitano eh, barra y haga las tareas de la casa y ayude a su madre no deja de ser gitano ni deja de ser un hombre porque un gitano eh, ame de forma libre eh, a, una persona de su mismo sexo no deja de ser gitano. Hay que ver al pueblo gitano y, acercarse al pueblo gitano visto desde esa perspectiva, desde la diversidad y de que ser gitano hoy en día es ser de mil maneras, no de una sola. Para mí la igualdad sería que una mujer gitana diga yo no me quiero casar y quiero ser piloto de avión y la gente no, no, te haga una entrevista. Y nosotros hoy aquí con esto vamos a cambiarlo y vamos a cambiar. Desde hoy en adelante no vamos a agachar más la cabeza ni vamos a permitir que ninguna gitana ni ningún gitano tenga que agacharla ante nadie. de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento porque me me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatí a Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta un amuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Haciendo haciéndome kit rain, alojar candy, modus operandi, rayados, estampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios, del hombre, a causa de tu deserción, mujer. Venga, abrió y lo vea como que hace la máquina ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten suministros, festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetiza con mayúscula. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisistrata, trata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa, Luxemburgo, Campo Amor, Viega Amazona, Vestal Romana, Sendero impío hacia la vida humana, Kenia Arcana, Sajo y Parque y Yo sin invoco y buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo sin invoco y buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo sin invoco y desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides, corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. pídame, humíllame si quieres, ponme un burka. Arráncame la voz y el clítoris para ser más pulcra. Cóndeme, tápame bien ese escote impuro. No sea que te perviertas, te transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi que decía miro la mujer es el diablo, eso seguro, ven cuidado. Cuando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como lo hiciste tratar, sin más que decir que aportar a la causa un tributo a mi musa que lucha Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta, pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sienta seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas malignas, no engendramos el demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres mi seña de identidad. No hay río que se la lleve sin miedo a la libertad. Vamos a cruzar el puente, los arcillos de coral, gotar de sangre caliente, mi señal de identidad. No hay río que se la lleve. Esta es una radio libre. A Calimera. Oh sapoconchos. Os sapoconchos. Os cachopondos. <laughs>